บุ๊กทูสิบสองดาเบลัสเครื่องดื่ม มินูมัน ผมดื่มชาครับสายะมีนุมแต่ผมดื่มกาแฟครับสายะ มีนุมกอปีผมดื่มน้ำแร่ครับ สายามีนุมไอร์ปูติคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับอาปาคาคามูมีนุมแต่ดึงานเจรุกซิตรุน คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ Apakah kamu minum kopi dengan gula? คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับ Apakah kamu minum air dengan es batu? มีงานเลี้ยงที่นี่ Di sini ada pesta. คนกำลังดื่มแชมเปญ orang-orang minum anggur bersoda คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ orang-orang minum anggur dan bir คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ Apakah kamu minum minuman beralkohol? คุณดื่มวิสกี้ไหมครับ Apakah kamu minum whisky คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมครับ Apakah kamu minum Coca-Cola dengan rum ผมไม่ชอบแชมเปญ Saya tidak suka anggur bersoda. ผมไม่ชอบไวน์ Saya tidak suka anggur ผมไม่ชอบเบียร์ Saya tidak suka bir เด็กอ่อนชอบดื่มนม Bayi menyukai susu เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล Anak itu menyukai susu coklat dan sari buah apel. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต Wanita itu menyukai sari buah jeruk dan sari buah anggur.